Umetujia kwa kheri mwezi mwema. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiye pekee wa kutegemewa, mwenye nguvu zote, hashindwi na jambo. Katika aya hii kwenye Qurani nitakayoisoma kuna ibra adhim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika Suratul Qamar alieleza baadama aghraqa al-ard, baada ya kwamba ameizamisha ardhi na viliomo ndani ya ardhi kwa ajili ya kumnusuru Nabii Nuh alayhi salam. Mwenyezi Mungu alisema wahamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, tulimbeba huyo Nuh juu ya hiyo mbao na misumari. Sasa suali liko hapa, kwa nini aya au kwa hikma gani aya ije wahamalnahu ala dhati alwahin isije wahamalnahu ala safina, na tukambeba juu ya jahazi. Imekuja tumembeba juu ya mbao na misumari. Jawabu yake ni hivi, ni kwa sababu hapa kuna siri, na siri yenyewe ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutubainishia sisi udhaifu wa vile vyote vilivyo ndani ya ile jahazi, kwamba mukawinat vyote vyenye kutengeneza jahazi haviwezi kupambana na ukubwa wa majabali, yani ukubwa wa mawimbi kama mfano wa majabali. Mwenyezi Mungu atakuonyesha kwamba inaya na hifadh ni yake jalla jalaluhu, wala sio jahazi. Ndio Mwenyezi Mungu akasema tukambeba juu ya mbao na misumari, hakutaja jahazi sababu mawimbi yaliyokuwepo si mawimbi ya kawaida, wimbi kama mfano wa jabali. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatilia mkazo zaidi katika aya iliyofuata akasema, tajri biayunina, hiyo jahazi inatembea kwa hifdhi yetu, kwa macho yetu, yani inatembea katika bahari kwa nguvu zake Allah jalla jalaluhu. Twafundishwa nini kwenye maneno haya yote? Twafundishwa kuwa mwanadamu hata uwe na ilmu, hata uwe na mali, hata uwe na cheo, hata uwe na nguvu, mwisho aliyefanya sababu zote hizo ndiye anayefaa kutegemewa naye ni Allah jalla jalaluhu. Na lau Mungu ataondosha hifadhi yake, basi mwanadamu huna wewe chochote kitakacho kukuokoa. Kwa hivyo amehasirika yule ambaye ametegemea sababu na akaacha kutegemea mwenye kutengeneza zile sababu ambaye ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Daima Muislamu, maneno yake, shiari yake kwenye maisha, hasbuna Allahu wa ni'mal wakili, Mungu ndiye mwenye kututosha na yeye ndiye mbora wa kutegemewa. Tumtegemee yeye na mambo yetu yawe sawa. Innahu ala kulli shay'in qadir. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.